Оваа седмица што измина имаше уште една интересна вест во врска со очекуваните настани во блиска иднина. Имено на еден на неадвентистички сајт на интернет беше објавена веста дека папата се залага за воведување на неделен закон со помош на синдикатите. Не знам колку имени од вас ја примети оваа вест. Беше на англиски јазик, може би повеќето од вас не ја приметивте, но што ми јас ја приметив, веднаш се потрудив да утврдам од кого е таа вест и по моето најдобро така истражување утврдив дека тоа воопшто не е вест постирана од некој адвентистички извор, некако ми личеше повеќе како да се тоа јеховини сведоци и така натаму, според некои податци што споменува на самата интернет страница. Но за мене тоа е едно интересно и фрапантно поклопување со зборовите на Елена Вајт, кои што се наоѓаат во книгата Настани на последното време, книгата што ние издадовме пред десетина години, дека токму синдикатите во последното време ќе ќе играат според Делена Вајт, според низиното пророќство, клучна улога во воведувањето на неделниот закон. А еве денеска, значи живееме во време кога таква вест веќе станува актуелна со самите најави или со самите апелирање од страна на Ватикан, токму тие да придонесат за донесувањето на неделниот закон. Постои една друга вест на интернет, според која војната што Израел планира да ја започне против Иран, е наводно одложена за пролета 2013 година. Тоест, така, на интернет беше објавено како вест. И сега, ако треба да им веруваме на Божите непријатели, кои што сакаат да настане и Трета светска војна и што побргу да се спроведат нивните планови за единствена светска влада и така натаму, имаме уште една година време на милост. Но реков, ако треба да им веруваме на од нив, Божите непријатели, А треба ли ним да им веруваме? <laughs> Не. <clears throat> Треба да веруваме на Божјата реч, која што вели дека го имаме на располагање само денешниот ден. Денешниот ден е времето на милост, што го имаме на располагање. За утре немаме никаква гаранција. Дури ни за утре, за 1 април. Немаме никаква гаранција. Јас би сакал да започнам на почеток со последната книга од Светото Писмо и ќе ве повикам да отвориме во Откровението. Седмата глава, токму таа глава каде што се споменува Божиот печат. Значи, Откровение седма глава, каде што апостол Јован во визија видел една група на луѓе која што е облечена во бели облеки. Потоа видов четири ангела, почнувам да читам од првиот стих, како стојат на четирите агли од земјата, држајќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту пак на некое дрво. И видов друг ангел, како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог, и тој извика со висок глас кон четирите ангели на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки, не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата. Додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. се поставува едно прашање, дали ова одложување на Третата светска војна за година дена представува симболично кажано заповед на овие на овој ангел кој што запечатува врз дадена на тие четири ангели кои што ги држат ветровите. Дали постои уште една година милост за запечатување на Божиот народ, за, за запечатување на 144-те илијади, што се тука споменати. Ако е тоа така, тогаш ние живееме во времето кога живеат овие 144 илијади, замислите. Само што ние не ги знаеме по име и презиме кои се тие. Во деветиот стих, апостолот вели, потоа видов и ете големо мноштво народ, кое никој не можеше да го преброи. Кога денес би се случила Трета светска војна, проценките се дека треба да таа војна ќе има сигурно некаде околу 2 милиарди човечки жртви. Тоа се и плановите на новиот светски поредок, не да се сведе на една милиарда, туку по можност на половина човечкото население на 500 милиони жители на планетата. Кои се овие кои што Јован ги видел во деветиот стих, наречени големо мноштво народ, кој никој не можеше да го преброи од сите племиња и колена, народи и јазици, очигледно од сите времења. 144.000 се само од кое време? Последното време. Реков, ако ова година дена представува последното време за запечатување на истите, тогаш тие се луѓе од 21. век. Мегутоа, големото мноштво од деветиот стих се народ кој што никој не можеше да го преброи затоа што се од сите племиња и колена, што значи од сите генерации, што значи од сите времиња. И народи и јазици. Тие стоеја пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во рацете. на што ве асоцираат овие палмови гранчиња. Има некој библиски настан кој што токму така. И што правеа? Воскликнуваа со висок глас велејки за спасението наше слава на нашиот Бог кој седи на престолот и на јагнето. А сите ангели стоја околу престолот, старешините и четирите животни, и паднаа ничком пред престолот и му се поклонија на Бога, велејки Амин. Благослов и слава, мудрост и благодарност, чест и слава и мок на нашиот Бог во сите векови. Амин. А еден од старешините прозбори и ме праша, оние облечени во бели облеки, кои се и од каде дошла? еден од 24-те старешени. Го прашува апостол Јован, овие облечените во бели облеки, од кај се и од каде дошле? Зошто го прашува тоа? Сака да се информира? Како одговорил Јован? А јас му одговорив, ти знаеш, господин. Ти знаеш, Господине. А тој ми рече, тие се оние што дојда од голема неволја или од големи маки. Тоа е едната карактеристика. Според тоа, реков, големото мноштво се луѓето, според Библијата, од сите времења. Големо мноштво кое што никој не може да го изброи. Дали сакате да биете таму, во тоа мноштво? Дали би сакале да биете дел од тоа мноштво? Не ме прашувам дали би сакале да биете дел од 144.000, конечна бројка, Току дали би сакале да биете дел од она мноштво кое што никој не може да го изброи околу престолот, облечени во бели облеки, со палмови гранчиња во раците. Еден од условите, или, ајде не бидат услови, една од карактеристиките на ова големо мноштво е дека тие дошле од каде? Од големи неволи. Според тоа, ако во вашиот христијански живот не сте поминали низ неволи, дали сте кандидат, <laughs> што вели Борче, да бидете дел од големото мноштво? Која е втората карактеристика? Тие ги испраа облеките своји и ги избелија со крвта на јагнето. Дали го разбирате ова? Како може нешто да избелите со крв? Очигледно, Не се мисли на хемиски процес, хемиско чистење. Туку на какво чистење? Духовно чистење. Во врска со овие зборови постои еден коментар што го кажува Елена Вајти, иако тоа е во согласност со целата христијанска вера и пред неја. И кој што гласи, да го парафразирам со, со, след, со следниве зборови. Стихот не вели тоа се оние на кој што Христос им ги испрал облеките и ги избелил со својата крв. Туку стихот вели, тоа се оние кои што ги испра, тие ги испра своите облеки и ги избелија со крвта на јагнето. Се работи за дело кое што тие го направиле. Значи, за да би бидат испрани облеките и избелени со крвта на јагнето, Тоа е нешто што вие треба да го направите. Што јас треба да го направам. Тоа не е нешто што сам по себе Исус ќе го направи за мене. Средството постои, неговата крв, неговата жртва. Меѓутоа, јас треба да го направам тоа чистење или избелување на мојата облека. Е па сега, што значи ово? Спасение со дела? Не. Ке видиме за какво, за каков чин или за какво дело станува збор. И за таа цел ке отвориме во Стариот Завет во онаа книга и во онаа глава каде што се зборува за лепрата. Реков епидемијата што владе помеѓу Божиот народ и од сите времења, не само денес, но особено денес. Особено Лаодикеја е погодена, тешко е погодена со ова епидемија. Денеска постои лепра, Знаете некој во болница да е болен од лепра? Знаете зашто денеска не постојат во болниците луѓе болни од лепра? Затоа што тие што се болни од лепра, не мислат дека се болни. Можете да отидете во болница ако не мислите дека сте болни. Ако мислите дека сте здрави, ќе бидете ќе отидете во болница, ќе бидете примени, ќе лежите, ќе ве лечат. Се разбира не. Ке отриме во втората книга на царевите, петтата глава. Втора книга на царевите, петтата глава. И ќе се подсетиме на случајот на оздравувањето на лепрозниот сирски војсководец или арамејски, лепрозниот Нааман, како што е овде во новиот превод. Новиот превод се труди малку по близко до еврејскиот оригинал да ги изговара имињата на лица и места, опишени во Стариот Завет. Нааман, војсководецот на арамејскиот, односно сирискиот цар, беше голем човек пред господарот свој и почитуван, зашто преку него Господ им беше дал победа над арамејците. И тој беше човек кој беше одличен војник, но беше лепрозен. Еднаш рамеците излегува во чети и запленија од израелската земја едно мало девојче и тој и служеше на неговата, значи на Амановата жена. Таа и рече на господарката своја, о, да отидеше мојот господар кај пророкот кој е во Самарија, тој ќе ја симнеше од него лепрата. Да застанеме тука за миг. Што треба да направи Наман за да се симне од него лепрата? според мислењето на ова малолетно израелско девојче. Дали ако Нааман се седи дома во Сирија, во својата палата, резиденција, што би рекле денес, некоја вила на водно може би, ќе се симне лепрата од него. Не, тој треба да отиде кај пророкот кој е во Самарија. Значи, треба да се отиде таму. Што правеле лепрозните во Христово време? Одвај чекале да разберат каде се наоѓа Исус, за да отидат таму. Ако треба да поминат и стотици километри пешки, да отидат таму каде што тој се наоѓа. Се разбира, овие мисли на девојчето дошле до ушите на никој друг, туку на самиот цар на Сирија. И арамејскиот цар му рече на Нааман, стани, оди, јас пак ќе испратам писмо до израелскиот цар. И ден денес да Сирија е актуелна, и ден денес да се непријатели со Израел. Како и тогаш. Тој отиде, и за да не биде сватен како непријател, <clears throat> значи, зел со себе акредитивно писмо. Препорачливо писмо до израелскиот цар. Не само тоа, туку зел со себе што? Јас не разберам оваа мерка овде спомената. 10 кикари сребр. Дали во некој друг превод поинеку се таланти, добро. Само тоа, 6000 шекели или сикли во стариот превод, злато. И 10 промени, односно, што би рекле ние, свечени облеки. Што мислите, зошто Нааман зел вакво богатство со себе на пат до Израел? Зачитаме да понатаму. И го однесе на израелскиот цар писмото во кое се велеше заедно со ова писмо, ете го испрекам кај тебе Наман моја слуга да ја симнеше од него лепрата негова. Што мисле, зашто Наман го зел сето ова богатство со себе, кога отишол во Израел? Зашто не отишол сам, без ништо, да го замоли пророкот да ја симре од него лепрата? Девочето не рекло, о, да отиде господарот кај мојот пророк во Самарија со 10.000 шекели, со 6.000 шекели злато 10 таланти сребро и еден куп свечени облеки, ќе може да биде излечен. О, да имаше мојот господар 10.000 евра, па да отидеше кај Жан Митрев или кај не знам кој, ќе можеше да биде излечен. Не, девојчето само рекло, о, да отиде мојот господар во Самарија. Само да отиде тоа не чинило многу да се отиде. Затоа што лепрозите во Христово време пешки поминувале цели километри да дојат до Христа. Израелскиот цар бил пак друг неверник. <laughs> Ништо чудно, Откако го прочита писмото, ја раскина облеката своја и рече, зар сум ја Бог да умртвувам и да оживувам? Да испраке кај мене, да ја симнем од овој човек лепрата негова. Навистина, предходниот стих, писмото од сирискиот цар гласеше, ете го испраке кај тебе, наман, моја слуга, да ја симнеш, значи, ти да ја симнеш од него лепрата негова. Како би постапиле вие, ако, ако некој од вас побара, вакво нешто. Или нешто слично. Например, еден човек, кога Исус е симнал од гората на преображението, му рекол, Господи, излечи го овој мој син, им кажав и на твоите ученици, ама тие не може. Или како реагирал еден апостол кога Исус му рекол дајте им вие да јадат. На тие илјадници народ собрани во близина на Галилејското езеро. Израелскиот цар реагирал како да е тоа провокација за војна. Но кога Божиот човек Елисеј слушнал дека израелскиот цар ја раскинал облеката своја, испрати да му речат на царот, зошто ја раскина облеката своја? Нека дојде кај мене и нека познае дека има пророк во Израел. Зошто на, на израелскиот цар не му текнало каде постои решение за овој проблем? Зошто не му текнало? Што и самиот не верува. И дојде Нааман со коните своји и со колите своји и застана пред влезот на Елисеевиот дом. И се случува. Излезе Елисеј да му посака добре дојде, нели? <laughs> не. Елисеј воопшто не е излегол од дома. Туку го испратил слугата свој, Тој послуга е посебен случај. Мегута, нема да зборуваме за него. И каква порака примил Нааман преку слугата на Елисеј? Оди и скапи се седум пати во Јордан и телото твое ќе се обнови и ќе бидеш чист. Седум кратно крштевање. Тоа ми доаѓа некако како кога Петр прашал колку пат треба да му се прости некому, до да сетум пати или? Бидејќи фарисеите учеле, рабините учеле дека до три пати треба да се прости некому. Православните кога вршат крштевање на возрасти, три пати ги потопуваат во вода. Мегутоа, овде се работи за седумкратно потопување во вода. Зошто Нааман се разгневил кога го слушнал ова? Што мислите? Дали се разгневи Нааман? Дали вие би се разгневили? Се разгневи Нааман и си тргна велики. Ете, јас мислев дека тој ќе излезе, ќе застане и ќе го повика името на Господ својот Бог, ќе ја стави раката своја на местото и ќе ја симне лепрата. Што бил проблемот со Нааман? Нааман си е незнабожец. Зарем дамаските реки Авана и Парпар не се подобри од сите израелски води? Зарем не можев да се искапам во ниф и да се исчистам? Па се сврте и се отиде налутен. Што бил проблемот на Нааман? Зошто Нааман дошел со еден куп богатство, како прво? Како второ, зошто се разгневил кога го добил овој едноставен рецепт за излекување? Зошто Елисеј не излегол да му укаже чест од дома? Што е проблемот? Зошто Елисеј не е излегол од дома? Значи, што бил проблемот на Нааман? Гордоста. Не, проблемот на Наам била гордоста. Значи, како прво, Нааман не отишол кај израелскиот цар да моли за излекување, туку Нааман си собрал еден куп богатство, за да кога ќе биде излекуван, да плати, да каже, сум ја просјак или голтар или не знам што. Со други зборови, гордоста на човекот не му дозволува да се понизи. Не му дозволува да моли. Дури и кога се работи за надприродно Божјо решение. Тој би сакал да може да го плати со своји средства не со Божиото средство, крвта на јагнето, што го читавме во Откровение. Тој би сакал да може да се оправда себе си. Проблемот е гордоста. Зошто Елисеј не излегол да го пречека Нааман, бидеќи Нааман требал да биде понижен, Тоа требало да, да биде лек за неговата гордост. Значи, овој човек дошол со еден куп богатство, Елисеј ниту не излегува, значи не му дава прилика да му, овој да му плати со сето тоа што го донел со себе, а му дава едноставно решение да се искапе во Јордан седом пати. И сега замислете, како би евентуално се размислувал Нааман во себе, па чекај, ако беше за вака, да не се видим, да не искочи, да не ме види, да не ме пречека, да не му блатам, па он можеше да ми напише писмо преку некој гласник, и оди и скапи се во, во Сирија, во Дамаските води. Јас толка впад и толку средства со себе, он ниту излезе да ме види и оди и скапи се во Јордан. човешката природа не се променила. Вака размислуваат мнозина верници, не незнабожци, на 21. век. Но интересна е реакцијата на неговите слуги. Му се доближија слугите негови и му рекоа велејки, татко, да ти кажеше пророкот да направиш нешто големо, нешто потешко. Немаше ли да го направиш? Еве зошто ова не е оправдание со дела. Тоа што вие треба сами да ги избелите вашите облеки во крвта на јагнето. Тоа не е оправдание со дела. Бидеќи токму тоа е тоа што човечката гордост не сака да го направи, иако е спремна да направи еден куп потешки и поголеми работи. Да плати со големо богатство. Оне што е мало, оне што е малку, човечката гордост не, не е подготвена да го направи. Не сака да се понижи. Значи, ако пророкот побараше од тебе нешто потешко, немаш ли да го направиш? А камо ли се, кога ти рече, искапи се и ќе бидеш чист? Што е тоа? Тоа не е тешко, нели? Интересно е што Нааман Конечно се понизил. Тој отиде и се потопи во Јордан седум пати, според зборовите на Божиот човек, и телото му се обнови како тело на мало дете и се изчисти. Е, сега реков, нема да зборуваме за слугата на Елисеј, како па тој, за него било искушение, тоа богатство што го донел на Аман со себе, Значи, богатството, средствата што Нааман ги донал со себе, се символ на оправдание со дела, со своји средства, на оправдание. Човечката природа не е спремна да признае грев, да се извини, да се понизи, туку уште од времето на Адам и Ева е спремна да побара само оправдание. Или пак да се спореди себе си со другите грешници. Мегуто, како што рекол еден голем учител на христијанството од четвртиот век, кој што бил прогонет заради своите проповеди, собствената нечистотија со туѓа кал не може да ја исчисти. На Божиот суд сите ќе одговараме за своите дела, што ние должиме, што ние сме направиле, не што направил другиот. Наман конечно се понизил. Дали ќе се понизиме и ние? Тоа е прашање на кое што секој еден од нас треба да одговори и јас би сакал со овие зборови со ова прашање, да ги испратам вашите мисли во долната просторија за обрадот на понизност кој што предходи на светата вечера. Тоа ќе го сторат прво сестрите, а потоа останатите во долната просторија, за тоа време да се трудиме да го одржуваме редот и свеченоста на овој молитвен дом.